الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاهر dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od onih koji traže halal obskrbu. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodci, vrlima, sahavima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Da nas dragi gospodar sačuva od džehennema i svakoga djela koje približava džehennemu. Njegova je milost na nas sigurno spuštena jer nas je počastio da u ovoj noći budemo na ovome mjestu, da budemo u kući njegovoj, u džami, da čitamo hadise Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i na tome insan treba biti krajnje zahvalan i ponizan pred gospodarom. Jer je svaka blagodat koju nam ukaže nešto što čuvamo tako što ćemo mu biti istinski zahvalni na njoj. Hasan al-Basri je kazao da spoznao sam četiri stvari i one su mi vodile u životu. Ja bih volio da ponovim sa vama te stvari jer, jer vrijedi da čovjek neke stvari s vremena na vrijeme ponovi. Mislim da smo ih ranije spominjali. Pitali su ga koja je tajna tvoga uspjeha. Kaže on ima Alimtu enne rizki la kuluhu gajri fatma enne kalbi. Spoznao sam da moj rizk, moju obskrbu niko drugi osim mene neće pojesti, pa mi se srce smirilo. Kaže, spoznao sam enna ameli la yakumu bihi gajri bihi. Kaže, spoznao sam da ono što je moja obaveza, niko drugi umjesto mene neće uraditi. I onda sam se tome posvetio da, da se time bavi. Onda dalje kaže, spoznao sam enna Allahe jarani, da me gospodar vidi. U svakom trenutku, u svakoj sekundi, u svakoj minuti, u svakom satu, u svakom danu moga života, on me vidi. Fekerihtu an jarani ala masije. Pa mi je mrsko bilo, trudio sam se da me nikada on ne vidi u onome što je neposluh, neposlušnost. I kaže na kraju četvrta stvar, alintu enel Kaže, spoznao sam da me smrt traži. Festa adetu pa sam se počeo pripremati za taj trenutak. Kada pogledate ove četiri stvari, spoznao sam da na faku moju niko drugi neće pojesti, rahat mi je srce. Danas ljudi trče i trče za imetku, i onda na kraju se okrene gdje je bio, što je radio. Gleda svoj evlad koji je zanemario zbog imetka, kaže da sam Bog da nima više vremena da. Spoznao sam da moju na faku niko drugi neće pojesti. Pa mi se srce smiri. Druga stvar, spoznao sam da ono što je moja dužnost, moja i tvoja dužnost je da učimo islam. I kad sam odvojio, i meni je drago što je, ja sam očekivao da će manje ako da doći onaj večera zbog snijega i zbog svega, ali mi je drago što je ovo došlo. Jer to svjedoči ako Bog da, kakvi god da su vremenski uslov. Insan ako da možda sljedeći četvrtak hoće da dođe, ali nema priliku. Odnijeli su ga u jedilere i lubaki. Ne znamo, nije u našim rukama život. I zbog toga je bitno da dogled god insan ima snage, da zna što je njegova obaveza i da to radi. Pitao su jednog velikana da znaš da ćete sutra Allah sebi uzeti. Kaže, tako mi gospodara ne bi ni jedno djelo dodo. Zamisli kakav je red u životu uspostavi. Od redovno namaza, od redovno učenja musafa, od redovne sadake. Kaže, ne bi ni jedno jedino djelo dodu. Subhanahu. Spoznao sam da moju obskrbu niko drugi neće pojesti pa se srce moje smirilo. Spoznao sam da moju obavezu niko drugi neće umjesto mene ponijeti pa sam se time pozabavio. Ako si student, budi student. Nemoj biti onaj kampanjac, budi redovan na predavanju. Budi od koji čitaju ono što je za studij, a čitaj pored toga barem pola sata neke opće kulture. Budi student. Spoznao sam da me u svakom trenutku života gospodar vidi. Pa mi je bilo mrsko da me on vidi. I ovo je najjača, najjača misao vjerniku i vjernici koju može imati. Ona je sebi, ona je u glavi. Gospodar me vidi. Bez obzira. Gdje sam i šta sam. I zato treba insanu biti onaj želja da uvijek da gospodar vidi u pokornosti. I četvrta, posljednja stvar, spoznao sam da me smrt traži. Pa sam se počeo pripremati. Danas ljudi o svemu pričaju, samo ne pričaju o onome što im sigurno dolazi. Pazi, rodio se i umrijećeš. Između toga ima život koji živiš. Danas ljudi o svemu pričaju, a najmanje pričaju o činjenici da s ovog svijeta odlazi. To bi isto bilo kod čovjek koji je na autobuskoj stanci i vidi malo malo pa nekoga utovare u autobus, a on se ne pita u koji će meni stati. A vidi da ljudi idu. Niko ne ostaje. Neko prije, neko poslije. Neko mlađi od njega ode prije njega. Neko stariji, ono normalno, ovi su stariji pa su otišli. Zamolio bih vas na početku da se sjetimo Fatihom i dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan Lila Došli smo do 37. poglavlja. Molim vas, ako nije problem, malo se pomaknite unutra da mogu ući. Slobodno bliže, Ima prostor. Može ono. Ima prostora dovoljno, može nas još ovoliko ostati. Kaže jedan arapski pjesnik Rahbul falati mal adai dayiqatun. Kaže koliko god je pustinja široka, sa dušmanima tjesna mi je. hijati mal ahbabi A kaže kada sam sa ahbabima da smo na vrhu igle napravit ćemo jedan drugo mjesto. I uvijek imajte pravilo. Kad vidite da na vratima ima svijet malo, malo onoga ispred sebe reci da Allah koji centimetar. Subhanallah onaj ko napravi prostora, Allah njemu napravi prostora ako Bog da u dženet. Dobro. Došli smo do 38. poglavlja babu li yubelligel ilme al-ghaib. Neka onaj ko je prisutan prenese onome ko je odsutan ono od znanja što se kazivalo. Kale Ibn Abbas ani Nebi sallallahu alaihi sellem. Ovo prenosi Ibn Abbas od vjerovjesnika sallallahu Znate, uvijek je bitno da stvari posmatrate u njihovom vremenu i prostoru u kontekstu. Kada insan dođe, zato Resulullah kaže, pretekao je jedan dirhem stotinu hiljada dirhema. Zašto? Čovjek imao dva dirhema, dvije marke pa jednu dao kao sadaku. A neko imao milijarde pa dao sto hiljada. Jel, kontekst je vrlo bitan. Kada Resulullah s.a.v. kaže, neka onaj ko je prisutan, obavijesti onoga ko je odsutan. U našem kontekstu to može biti onaj ko je prisustvovao pa snimio nek dadne onome ko nije prisustvovao. Znači Resulullah s.a.v. udara temelj civilizacije. Danas kažu, šta se desilo? Kaže informatička, šta? Revolucija. Ljudi su za zadnji 15-20 godina eksplozija je takva informacija kao u zadnjih zadnji 2000 godina. I sljedeći opet još 10 godina i u svemu tome najbitno je da čovjek razluči šta je bitno, šta je manje bitno, a šta je nebitno. I zbog toga ode Resulullah, ovo je vasijet. Pazite, onoliko koliko insan do nečega ili do nekoga drži, toliko on posvijeti pažnju njegovoj ili, ili njenoj želji. Imate situaciju, insan kaže meni je babo u vesije ostavio. Oporuka babi, testament babi da tako uradi. To mu je teže nego ne znam šta glava. Ne, ne, babo je rekao. Kada Resulullah s.a.v. naređuje meni i tebi, onaj ko je prisutan, neka obavijesti onoga ko je odsutan. Allah ti koliko si hudbi, i ja i ti zajedno koliko smo čuli. Jesi ločio svojim ukućanima pa im preni Jesi rekao, slušaj Hanuma, danas je imam priča o tome i o tome. Jel slušaj, ne znam, mati, čula sam na predavanju taj i taj hadis, Resulullah, da jedan dirhem može prestići stotinu hiljada. Mati kaže, čuj, kako će to? Pa kaže, Resulullah, insan imao dvije marke, dva dirhema. Dao jednu, jednu ostavio sebi, da ne bude on gladan a čovjek imao milione i dao sto hiljada. Daj mati da damo sadaku ovoj heftija. A to je vesijet rasulullah On kaže, neka onaj koji je prisutan obavijesti onoga koja je odsutan. I zbog toga, ovo društvo je takvo, poput jedne lađe. Mi možemo reći, pusti njih, nek radi šta radi. Samo je pitanje momenta kad ćemo zajedno sa njima mi svi potom Jer oni rupi, buše rupi buše rupu u moralu, u poštenju, u čednosti, u čestitosti, u odnosima među ljudima, u odnosu prema roditeljima. Samo dolazi. Zašto? Zato što smo mi. Ali ima li većeg znanja od znanja o gospodaru? Ima li većeg znanja od znanja o odnosu sa roditeljima? Ima li većeg znanja o odnosu supružnika? Ima li većeg? Šta više čuva insana od toga? Ništa. I zato je vrlo bitno da mi kada imamo sjela, dadni sebi za zadatak Naravno, ne valja insan da bude napadan, ali da bude odmjeren, odmjeren to, je, to je mjera, to je dobro. Ako sjediš na sjelu koji će trajati pola sata, barem dvije minute podsjeti one prisutne na gospodara. Podsjeti reci u Elhamdulillah, vidi što nam je toplo ovdje, koliko božih robova ima, ona ne uživaju u ovom nimetu toplote u kojem mi uživa. Alhamdulillah, ručali smo, dočkovali. Koliko je Allahovih robova i, i dočak i ručak moralo da preskoči ne zato što nisu imali vremena da jedu, nego nisu imali šta? Šta da jedu? Ono što je hrana za naša tijela, zaista je znanje za naša srca. Zaista je znanje za naše umove. Zaista je znanje za naše duše da se nahraniš sa la ilaha illallah, da se nahraniš sa hadisom Rasulullah, da se uistinu, da, da osjetiš slast onako kako osjetiš slast kada si pojeo nešto, bio si gladan. I zbog toga kažu, kaže, najbolji je kuhar ko? Najbolja je kuharca ko? Gladan, glad. Jer kad si gladan, onda... A to kod našeg naroda imate to u narodu. Kaže, došao zet, onaj kod, kod punce i punce i kaže im punac, kaže još sad sine sira i hljeba ili ćeš kaže poslije sira hljeba i meda. Kaže poslije ćemo rada je sira hljeba i meda. I on se napatio, radio, radio do četiri kosili, šta li su već radili. Kad se vratio, on njemu izmijeli sira, hljeba i vo, mlijeka, neće, on pi. Pa kaže, med, kaže, jel da je slatko kada je s bilo? <laughs> E to, to, to, naš narod zna to kroz primjer. Kaže, jel da je slatko i kada je s حدثنا عبد الله بن يوسف prenio nam je Abdullah ibn Yusuf قال حدثني ليس prenio nam je Lejs حدثني سعيد od Saida nebi Šurejha انه قال لعمر ibn Said da je rekao Amr ibn Saidu وهو يبعث البعوث الى مكة dok je ovaj slao izaslanstva za Meku radi se o delegacijama inače vi znate da u vrijeme hađa uvijek se za hađ pripremaju izaslanstva evo iz Bosne i Hercegovine alhamdulillah ove godine su išli ljudi to su naši zaslanici tamo Subhanallah, kažem opet i opet ponavljam. I prošli put sam rekao ili pretprošli, zaista sam ponosan na umet Muhammeda što je tri miliona ljudi na jednom mjestu bilo. A oni dušmani nisu se mogli naslađivati. Poginulo ovo, mislim, evo nas dođe, pa valja ovo organizirati, da mi svi nismo spremni, malo se pomać, malo, to, to je nered. Ali subhanallah, tri miliona ljudi na jednom mjestu. I on je slao delegacije, znači i uvijek, subhanallah, Allah dragi je počastio oni koji su ove godine obavili hađ, nas gospodar počasti da sljedeće i mi budemo svi sad zajedno tamo. Dobro. Pa mu je rekao jedan I'zan li ejuhal amiru hadisuke qavlen qame bihen nebiju sallallahu alaihi wasallam. Dozvali mi, kaže tom čovjeku koji je zapovjedni grad, valija, jel, namjesnik. Dozvali mi da ti prenesem ono što je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao min jeumil fedh sutradan ili dan nakon oslobođenja Mekke. Subhanallah, to je kada posmatrate 10 godina, 13 godina poslanika sallallahu alaihi u Mekke i 10 godina u Medini, kada sastavite taj period od 23 godine, ja zaista izazivam insana da ima problem u životu da ne pronađe u te 23 godine u životu Rasulullah. Zaista. I pogledajte, samo potrebno je da mi imamo tu vezu sa sirom. Nemojte dozvoliti. Stranca dvije, to nije puno. Pročitaj balani života Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Donesi koji salavat na njega. o svoje ukućane na njega. Jer drugi dio mog i tvog identiteta, ešhedu an la ilaha illallahu, ešhedu ane Muhammeda Rasulullah je vezan za Rasulullah. Nema svaka vrata mimo Rasulullah sallallahu alaihi Pa zbog čega su kršćani i jevreji, kaže Rasulullah neće za mene čuti kršćani ni jevreji. Pa onda u mene ponevjerovat, a da će ući a da neće ući u vatru. Drugi dio šehadeta oborili. Ne vjeruju sve poslanike. Mi vjerujemo u Isa pegambera, vjerujemo u Musa, ali ih nam vjerujemo u sve poslanike. I sva poslanstva. Kaže dalje, e sada se mi Kaže, to su moje uši čule. Vava'ahu kalbi. I moje srce je to zapamtilo. Wa ajnaje i oči moje su to gledale. Ovo hoće kazati, ja ću ti prenijeti nešto što je toliko živo u meni, kao da, ja ti kažem, evo sad kao da gledam Resulullah da je bio pred nama i to nam je govorio. To su moje uši čule, to su moje oči vidjele, to je moje srce zapamtilo. E kad tako insan bude primao vrijednosti, tada će im moći prenijeti. Kada bude, kao što onaj Alim kaže, kada ti bude duša tvoja, srce tvoje, željelo znanja onoliko koliko ti tijelo traži kisika da bi disao. Kaže, hine me bihi, dok je to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govorio. E onda opisuje, opisuje jednu hudbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamid Allahe wa esna ali, Najprije Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahvalio gospodaru. I lijepo o njemu govorio, podsjetio ljude na, na gospodara. Thumme kale, zatim je rekao, inne mekete, Zbog čega sam spominjao hađ? Zato što ovaj hadis govori o, o Mekki. Zaista je Mekka. Harramaha Allah. Allah ju je učinio svijetom i časnom. Walem yuharrimha nas. Nisu ljudi joj dali svetost i čast. I to je subhanallah, onaj kuranski ajet. Kako ide? وَمَا يُكْرِمِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَا يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ Onaj koga Allah unizi, niko ne može podići. i obrnuto. Onaj kome Allah ne ugleda, nikomu ne može ugled umanjiti. I zato insan, vjernik i vjernica najprije traži zadovoljstvo gospodara. A onda, jer je dosljedan, jer je principilan, jer se drži sebe, poštuje sebe, poštuju ga i ljudi. Normalno, svi imamo mahana. možete insan zamjeriti ovo ili ono, ali načelno te poštuju, uvažava. Čak ako se s tobom ne slaže. Ovo, upravo ovo, kaže Allah je dao čast neki, Subhanallah, uvijek ona hadis Resulullaha kada je pred Bejtullahom bio. Kaže, Resulullah govori Bejtullahu. Onako kako mi govorimo nekome kome, ko nam je zaista drag. Kaže, zaista si lijepa Allahova kuća. Zaista si prelijepa, zaista si mirisna. I hvali Resulullah Bejtullah. Kaže, tako mi Allaha, hurmet, čast vjernika je veći od tebi. Znači, možemo sjediti u kući i rušiti Bejtullah. Možemo biti na hađu i ugovarati ljude muslimane i njihovu čast napada kao da rušimo Bejtullah, a mi na Bejtullah. I zbog toga osnova u svim stvarima neka bude težinu stvarima, težinu ljudima, težinu onaj pojavama, svemu daje gospodar, ne dajemo ti ja. Zato je gospoda rekao da je, da je odnos sa roditeljima bitan. Zato je meni i tebi bitan. Zato je rekao da je odnos između supružnika prvi mejdan i muškarcu i ženi da se pokažu. Zato nam je rekao da je naš najveći zadatak da njemu robujemo i da njemu odani budemo. I ko je dao? Ko je dao sve? I pogledajte kroz ljudsku povijest. Čitam jučer knjigu ovaj velikani ljudskog roda. I onako zanimljivo, insan uzme pa, pa čita. Pazite, zaista, ne možete pronaći insana ne možete pronaći insana poput Muhammeda sallallahu alaihi Ne može, jednostavno nema. Nema. Da mu je Allah spojio, da ga je onako uzdigao. I svako onaj, i to pogledajte, svaka ona osoba koja je dosljedna u sljeđenju Rasulullaha sallallahu Allah dragi je počasti. Počasti je najprije, pa volite ba roditelj tvoj zato što si im dobročinitelj. Poštujete bračni drug tvoj zato što i ti poštuješ nju i ona što poštuje tebi. Volite djeca tvoja, trče ti kad dođeš na vrata, a ne, došao babo, ja babo, bujrom reci, hajme pređi nivo bogati ako nije problem. Jel? Zašto? Onaj koji je dosljedan u sliđenju Rasulullah on otvara i on upravo ovo zaista je Allah učinio meku svijetu nisu to učinili ljudi kao da nam Rasulullah s.a.v. kaže znaj da vrijednost ide od gospodara ako ti Allah ne da ne vrijednost mogu ti ljudi dati sve uživo mogu reći naš predsjednik, naš najbolji, naš ovo, naš ono. i čest bio šta se radio Allah mu rahmetila umro je prije dva dana gotov, nema nema i zato zbog čega sam ponosan na rahmetli predsjednika Izetbegovića kada je prvi put, nedavno čitam izjavu jednog liječnika, doktora kardiologa, kaže 96. kada je prvi put imao problema sa srcem. Kaže je ta i ta država avion svoj po njega. je ta i ta država u najbolje bolnice da ide. Kaže Allah mu rahmetil. Kaže ako je dobro Bosanču da se liječi u ovoj bolnici ja ću se liječiti. Ne može, ne može, ako si bosanac, ako si insan, ne možeš da ne voliš tog insana. Jer je on ušao od Resulullah, ja sam sa svojim narodom. Pa glava, glava. Danas to nije tako. I vi to morate mijenjati. Ako mi to ne budemo ali svi zajedno, džaba, možemo pričati. Ovi su bakvi ovi su normalno, znam. I ljudske prljašnje spominjati lako. A znam to, kaže, ako je dobro za bosanca jednog da se liječi, ovdje i ja se liječi. I to imaju vidu. To imaju vidu. I vrijednost koju Allah daje meni i tebi, daje na osnovu naše odanosti njemu i na osnovu naše principijelnosti prema samima sebi. Ja moram ustati na saba, ja moram učiti Musa. To je moja obaveza. Ko što Hasan al Basri kaže, spoznao sam da niko moj, moj, moj posao niko za mene neće uraditi. Moj posao je moj posao, moja obaveza je moja obaveza. Dalje kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, Fela jahillu limri'in nije dozvoljeno čovjeku yu'minu billahi wal yawmil akhir koji vjeruje u Allaha i sudnji dan en biha demen da prolije krv u Mekki subhanallah to je jedan od najvećih grijeha da insan na takvim mjestima počni ove prijestupe koje Resulullah Vola Wala idu biha šeđara, niti da drvo posjeći. Fe in ahadun tarahasa li qitali Rasulillah. A ako neko kaže, pa znate da se rasulullah sallallahu alejhi ve sellem borio u Mekki odnosno da je ušao sa svojom vojskom u Meku. Fakulu, pa dadnite odgovor. Znači, odgovorite onima koji kažu, pa Resulullah je sa vojskom ušao u Meku. Subhanallah. Inna Allahe kad adina li rasulihi. Allah je dozvolio svome poslaniku. Volem je eden lakum, A nije dozvolio vam. Subhanallah, ovaj hadis, kada ga završimo s čitanjem, vrlo, jednu vrlo bitnu stvar u životu možemo naučiti iz ovoga hadisa. Allah je dozvolio svome poslaniku, a nije dozvolio vam. Samo jedan djelić dana nam je gospodar dozvolio da uđemo u Meku, da se oslobodi Meka. I vi znate da nije bilo borbi, osim što je Halid ibn Velid se susreo s jednom skupinom i manji je sukob bio, manje razine otprilike nije, nije klasična borba, nego više onaj razmjena udaraca i ovi su zdušli. Dobro. Thumma adet hurmetuha. A onda je gospodar vratio čast, nepovrijedljivost, neki. El jeume ke hurmetiha bil Onako kako je bila dan prije toga, tako i danas. E sada Resulullah s.a.v. kaže. Wal neka onaj koji je odsutan prenese onome koje je neka onaj koji je prisutan prenese onome koji je odsutan. Fatila i Ebi Šurejh, ma tala Amr, pa su rekli ovome Ebu Šurejhu, kad i jedno, šta je rekao na to Amr ovaj zapovjedni kaže, ene alemu minke, ja Eba Šurejh, ja znam to bolje, izgleda da i on čuo to, od Resulullaha sallallahu La asijan, međutim Meka ne može zaštiti osobu koja je napravila prijestup. On se mora izručiti ne znači čovjek počini prijestup u drugom gradu pa pobjegne u Meku. Wala farren bidem ili insana koji je ubica. Ubije insana pa pobjegne u Meku, kaže ja sam ovdje zaštićen. Wala farren bi harbe, niti onoga koji je učinio neki od prijestupa. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu sallam govori nam o dvije posebnosti. Ja ću samo spomenuti, jer u mjesecu Ramazanu mi govorimo o posebnosti, posebnosti vremena, jel' mjesec Ramazan, dani Ramazana i noći Ramazana su posebno vrijeme. Ovdje Resulullah s.a.v. u ovom hadisu spaja dvije posebnosti koje su nama bitne. To je posebnost određenih ljudi i posebnost mjesta. Posebnost mjesta kada Resulullah s.a.v. kaže da je Meka posebno mjesto. To je isto kao što mi danas kažemo, alhamdulillah, Allah nas je počastio pa smo mi na posebno mjesto, ovo nas u džami. Nije ova džamija jednako, jel, poput mog tvog stana, kući. Posebnost mjesta je nešto što je utemeljeno u, Kur'anu, u kur'anskim ajitima. Kaže gospodar Hunalike da'a Zakarija robehu. Na tom mjestu je Zakarija ali salam uputio dovu svome gospodaru. Zašto baš tu? Zašto baš u mihrabu? Zašto baš u džami? Posebnost mjesta. I insan koji je vjernik i vjernica uvijek nastoji da bude na posebnim mjestima. Posebna mjesta, evo, mi znamo, Meka i Medina, posebna mjesta. Kuci posebno mjesto. Svaka džamija, svaki mesčin. Svako mjesto gdje se gospodar spominje. Svako mjesto gdje se znanje korisno stiče. To kuranski i, hadijski dokazi su tu da su to posebna mjesta. I ovaj hadis Rasulullah nam o tome govori. Moramo biti oprijezni u jednoj. Kod ljudi, kada se jednom naruši sistem vrijednosti, mala je mogućnost da se ikada vrati. To je ova druga posebnost. Kaže Resulullah s.a.v. Allah je meni dozvolio, a nije vama dozvolio. Posebnost ljudi. Jedan od velikih problema danas generalno u tumačenju vjere braće i sestre u tome što se oborio autoritet svakoga koji ima autoritet. Niko više nije autoritet. A Resulullah s.a.v. kaže: učenici, učeni su nasljednici vjerovjesnika. Pazi, on tebi pomaže da ti uspostaviš odnose. I nije, pogledaj kad psihološki, kada insan dobije prvu jedinicu u životu, pogledajte djecu u školi. Prva jedinca mu je možda najteža u životu, već druga kad sam ranije dobio, tako? Još ako babo i mama se ne naljute, kož nema veze. Jel? Isto tako, zapamtite, kad jednom se obori autoritet, u bilo kojem odnosu. Autoritet oca i majke. Autoritet starijega brata. Kad se jednom obori taj autoritet, više nikada ili veoma je mala mogućnost da će se desiti da se taj autoritet vrati. I zato Resulullah nas ovdje uči postavite stvari na svoje mjesto. Prvo znajte da onaj koga Allah počasti, onaj koga Allah uzdigni, onaj kome Allah dadni, nikomu ne može uzeti. Jednostavno ne može. Druga stvar, znajte da je Meka posebno mjesto. Ali nismo svi u prilici da budemo u Meki. Kaže Resulullah s.a.v. najdraža mjesta gospodaru su džamije. I to je znači posebno mjesto. Jel treba čovjek da ima svoju mahalsku džamiju i da prolazi pored nje 3, 4, 5 puta, a da nikada ne sreće? Da nema barem jedan namaz koji kaže koliko god bude mogo, barem jedan namaz. Znam, zauzijet sam ali barem jedan namaz hoću da klanjam u svojoj mahalskoj je posebno mjesto. Mi time održavamo održavamo ovaj, ovaj kompletan, kompletan bedem ovaj Bosna koji se zove, mi ga time održava. Kaže Ulema, kada se na jednom mjestu desi, posebnost mjesta opet govori, da neprijatelj napadne muslimani i oni se uspiju odbraniti. 40 godina iza toga to mjesto se smatra mjestom bdjenja na Božijem putu. 40 godina. Šta znači? Svaki namaz je puno vrijedniji. Svaka sadaka je puno vrijednija. Jer je to isto kada si nastražiš, učiš Kur'an i klaniš, Tu bdiješ. Kaže Ulema dalje, ako na jednom mjestu, posebnost mjesta, ako na jednom mjestu se dogodi da dva puta neprijatelj napadne muslimane, to već sluti da hoće da te istrijebe. Kaže, ako te dva puta napadni, do sudnjega dana to mjesto je mjesto bedema islama. nas tu više vrijedi. Brak koji se zaključi tu radi podizanja hajli porodice je vlada više vrijedi. Zašto? Zato što je to šta? Beden. Mi smo na beden. Mi smo ponosni na umet Muhameda, ali hoćemo da umet Muhameda može imati povjerenje u nas. Da mi učimo, da se mi spremamo, da mi razmišljamo, da mi vrijednijemo stvari kako treba. To je posebnost mjesta. Za nas je naša domovna posebna s tog aspekta. Jer kaže Resulullah s.a.v. da je naj Najvrijedniji namaz koji insan može obaviti, koji namaz dok bdije na Božijem putu. A mi svaki dan bdijem. To je druga stvar što volimo da spavamo, pa i previše spavamo. Ali bi trebali bdjeti. Ono što je karakter, znači ove, ove poruke iz ovoga hadisa ne mogu da se ne dotaknem samo pošto je evo drugi je Muharrem, nova hijžetska godina da nam Allah dragi Allah mubarakula svima da nam Allah dadne da, da crpimo, ako Bog da snagu iz čvrstog uvjerenja da imamo onaj svoj posao i svoja djela koja trebamo uraditi. Kada govorimo o hijđi, Resulullah s.a.v. je rekao da je istinski muhađir ona osoba koja ostavi ono što je Allah zabranio istinski muhađir, istinski je hijđru učinio, istinski se preselio, onaj koji se udalji od onoga što je Allah zabranio. Nama je hijđra, a zanimljivo je da nova muslimanska godina ne počinje od dana rođenja Muhammeda sallallahu alaihi nego počinje od čega računa se po hijđru. Kaže Ulema, jedan od razloga zašto je to tako jeste da nauči muslimani i muslimanke da je vrlo bitno u životu da djeluju jer je hijđra najvrijednije dijelo Sada zamisli, od svih vrijednosti koje imaš, vjera, život, porod, čast i imetak. Sa hijđrom jedino vjeru možeš sačuvati. Jer ugrožavaš svoj život, izlaziš iz svoje domovine, ostavljaš svoj imetak, tvoja porodica pati zbog toga. I Resulullah sallallahu alaihi kada je učinio hijđu iz Mekke u Medinu, on je u biti odrekao se od svega onoga za što se ljudsko biće po svojoj prirodi. Pazite, Allah je dao nama prirodu. Moja i tvoja priroda je takva da se vezujemo. Čovjek se vezuje za sve. Zato je bitno da sve svoje veze uskladi sa principima vjere sa odnosom prema gospodaru. Vezuje se za roditelje, vezuje se za bračnog druga, vezuje se za posao koji radi, vezuje se za novac koji mu u ruke dolazi. To tako, to Allah nas dao takvi. I zbog toga je uspio onaj ko očisti se, a propao je onaj ko su prlja. Kako su uprlja, Došle mu stvari. I Dunjaluk, ako gledate poruke Hidžri, Dunjaluk je kuća odgovornosti. Najprije, odgovornosti. Iskušenja i prolaznosti. Ove je tri riječi Dunjaluk opisuju. Odgovornost, znači imaš obavezu. Druga stvar, iskušenja i treća stvar, prolaznost. Ove je tri riječi, a samo ahiret, možemo obrnuti šta bi bio ahiret Prvo kuća počasti. Tu Allah počasti svoje robove koji su zaslužili. Kaže kuća nagrade ili kazni. I kuća vječnosti. Dunjaluk i ahiret su takvi. Pazite, sve što u životu imamo je za nas iskušenje. Sve. I ono što je dobro i ono što je teško. I meta koji ti dođe je iskušenje. Porodica koju začneš ti iskušenje. Kaže jedan, oženio se, gospodar ga počastio i tako nakon nekog vremena kaže ja nisam imao pravilne kriterije u odabiru bračnog druga. Meni su bile bitne stvari za koje gospodar rekao da nisu bitne. Ili da su manje bitne. Kaže, ali ja krivim sebi. Iskušenje. Iskušenje je ugled čovjeku. Iskušenje je vlast čovjeku. Iskušenje je, bez obzira koje je dobro ti dođe iskušenje, Allah drago, počasti insana ljepotu Izvanredne ljepoti ali to bude razlog da se zaljubi u samog sebi, umjesto da razmišlja o stvrtelju koji mi je to dao, razmišlja o sebi. Zbog toga hijđa Resulullah ima mnogo lekcija koje iz i mi možemo uzeti. Meni lično je iz dana medrese ostala, ostala ostale su mi tri lekcije. Jer sam u Begovoj džami imao priliku da čitam jedan tekst vezano za Hidžu 96. godine to je godinu dana nakon završetka agresije. Kao učenik četvrtog, trećeg razda ovako medrese. I sjećam se jedne poruke, a dvije ne mogu da se sjetim šta sam tačno govorio, a nisam sačuvao šta je bilo. Prva poruka Hidžre je bila kada Resulullah s.a.v. izlazi iz Mekije Zastaje sa Ebu Bekrom na brdu pored Mekije i kaže tako mi gospodara zaista si ti meni meko, najdraže mjesto. I da me tvoji stanovnici nisu istirali. Ja zaista iz tebe ne bi izašao. I sjećam se tada da, eto, gospodar me je počastio da sam zaista priželjkivo da sela i gradove u kojima su muslimani i muslimanke živjeli, jel? Čitav život svoj. Da se vrati. To se, nažalost, u mnogim slučajevima nije desilo. I danas samo u Sjedinjenim američkim državama po informacijama koje sam nedavno dobio živi preko 300.000 bošnjaka i bošnjaki. Samo u jednu, mislim, jeste to golema zemlja, još kaže raspršeni su u svim državama. Dvije poruke hiđe koje želim da sačuvam za vas. Zapamtite ih. Onoliko koliko ti učiniš za vjeru, gospodar dadne tebi da dobiješ od vjeri i na dnjalku na Hazretija Bubek radijallahu anhu kaže Hazretija Iša nisam vidjela čovjeka da plaće onoliko koliko učini za vjeru vjerati Nisam vidjela čovjeka da plaće od radosti dok nisam vidjela svoga babu sa Rasulullahom prije sami hijđri. Jer je kada je rekao Rasulullah da će učiniti hijđru Hazreti Abu Bekr samo jednu riječ kaže suhbe ja rasulullah kaže daj da budem s tobom suhbe da budem s tobom tada je Resulullah s.a.v. pristao, Hazreti Ebu Bekri je počeo plakati. Prva poruka je ko je bio Resulullah drugu u Onaj koji je najviše se založio za islam. Onaj koji najviše i imetka i života i vremena žrtvovo za islam. Vi znate i to često spominjem da je jedne prilike Resulullah bio napadnut u haremu Kjabe. Jedini koji je prišao da ga zaštiti bio Hazreti Ebu Kaže, ostavili su Resulullaha, uzijeli su Ebu Bekra da udaraju. Udarali su ga, kaže, na nulama. Vi znate, na nule, drveno, drvena je to obuća. I kaže, gledali su ga da, da ga udare u maktel, u mjesto gdje ga mogu ubiti. To je lice, to je mjesta koja su osjetljiva. Kaže, toliko su ga udarali da je sam nateko. Hazreti Ebu Bekr. Kaže, onesvijestio se i onesviještenog su ga nastavili udarati. Kaže, mati je pritrčala, i zamol, su, zamolila momke neke da ga odnesu u kuću. Kaže, stavljala mi obloge i mislili su da će Ebu Bekr u tom priliku. Naravno da je nama, svi bi volili da, da, da dođemo na sudnjem dan da kažemo ja Resulallah mogu li ja pored tebe sjest? Mogu li ja pored tebe biti? A šta sam dao? Šta sam izdvojio? Šta sam žrtvovo? Ništa. Kaže mati, nakon nekoliko sati stavljali su mu obloge, kaže Ebu Bekr se budi, svo lice natečeno, krvavo. Kaže, pita ga, mati, kako si sine, Ebu Bekr? Prva rečenca koju Ebu Bekr rekao, kaže, kako je Resulullah sallallahu E zamisli, prva, prva lekcija, neka bude, hijđra moja i tvoja jeste da učinimo nešto za islam. Nemoj dozvoli da prođe sljedeća hefta da nisi nešto učinio. Kupi knjigu od pet maraka pa nekom je pokloni. Pokloni neku knjigu koju imaš, koja se dopada, koja je lijepa. Pokloni nekom je za, koga se nadaš da će početi Allahu na seždu pad. I reci Arab, ja ne mogu kao Ebu Bekr, barem ovo koliko mogu. Radi, razmišljaj, uradi bilo šta. Samo nek islam od tebe ima To je prva poruka hiđe. Druga poruka hiđe. Imaj povjerenje u gospodara kada je bio u onoj pećini i kada su se noge mušlika vidjeli kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, Hazreti Ebu Bekru, šta mi je rekao? La tahzan, jel? Inna Allahe mana. Nemoj tugovat. Zašto mi je rekao nemoj tugovat? Zašto mi je rekao nemoj brinut? Bujno, bujno. A, povjerenje u gospodara odlično. zašto? Zašto uvijek kod se kaže La na alehim olahum jahzenun. Oni neće, šta? Neće strahovati, niti će se bilo čega bojati. Čega se čovjek boji? Čega? Možeš se bojati onoga što je u prošlosti. Ne možeš. Bojiš se onoga što je u budućnosti. Jel? A možeš li tugovati za nečije što u budućnosti? Ne možeš. Još ne znaš gdje. U biti strah i tuga su vezani za dva, dvije najveće čovjekove karakteristike. Ono što je naprijed strane, jel tako, hauf, a ono što je iza mene, tugujem, žao mi, rastao se, izgubio je. I za, zašto je Resulullah rekao Ebu Bekru la tahzan? Što mu nije rekao la tahav? Inna man. Ovu lekciju ako mi uzmijem. Prva lekcija, dadni vjeri od sebi. Druga lekcija, Zašto mi je rekao la Znači, nemoj tu, tugovati te bubek Sve što smo ja i ti mogli da uradimo, da pripremimo jahalč, da uzmijemo vodiča, da se sakrijemo, da, sve, da ne idemo putem kojim se inače Sve što smo ti i ja mogli da uradimo, mi smo uradili. Lekcija Gidže je istrpi sve ono što ti je gospodar dao da možeš uraditi. Onda očekuj rezultat. I zato je rekao, nemoj, nemoj tugovati ove dvije lekcije, ja bih vas zamolio, evo, pogotovo ovo su Mubarek dan, nastojte, oni koji će ako Bog da biti u svojim domovima, da provedemo koji dan barem u postu. Vrijednost posta Muharrema je velika. To je prva stvar. I ove dvije lekcije. Molim vas, znajte da kod gospodara ti i ja imamo onoliko koliko njegova vjera ima u našim životima. I druga stvar, tuga, kada je Resulullah rekao Ebu Bekru, nemoj Ebu Bekre tugovati govori nam koliko su njih dvojica uradili ono što su mogli, onda su oslonili na Allah. Mi danas uradimo 1%, a oslanjamo se na gospodara navodno. 99% nismo uradili. Koliko, evo ja, ja gledam, subhanallah, spominjem onu priču kada je mladić begeniso djevojku koja nije muslimanka. Pa mu je babo rekao, ako se oženiš njome, kaže, nećeš dobiti od mene nasljedstvo. On kaže, pa babo, pa, a babo ima milionir, pa da je babo neka fukara, on bi prešao preko toga oženjeti. Kaže, a babo ako primi ona islam, hoće li onda moće ženiti? Kaže, nije problem, ako primi islam muslimanka o ženi. I kaže, on je onda otišao u knjižaru i za stotine maraka pokupovo njoj knjiga. O islamu. Kaže, sve najljepše što sam mogao da nađem, da, da predstavlja islam kakav jeste, kaže, ja sam pokupio i kupio. Ja razmišljam, subhanallah, sam ja ikad neko mi je poklonio knjigu, rekao, te bogat, pročitaj ovu knjigu, ima fini stvar. Pa on ne mora, ja sam uradio ono što je bilo do meni, jel tako? Pitaću ga za mjesec dana, ali se dopada ona knjiga, čisto da ga pitam, jel? I šta se dešava? Djevojka uzijela knjige o islamu i kaže može, ali ja hoću da čitam ove knjige daleko od tebe. Mjesec dana hoću da ne budemo jedno pored drugog. I kaže, otišla je ona mjesec dana, nakon mjesec dana on je brojio, kaže, ne minute, nego sekunde. <laughs> ko kad insan voli. Šta je priroda čovjeka? Da se vezuje. To je tako. I kaže, kada je došla, kaže, on se ozario, kaže, hoćeš li primiti islam? Kaže, ona, hoću. Kaže, Dunjaluk mi je blistav postao, znaš. Kaže, onda je nastavila, kaže, ali se neću udat za tebi. Kaže, zašto? Pa kaže, zato prema onome što sam pročitala ovim knjigama ti niskakav musliman. To je ono što smo rekli. Onaj koga Allah ponizi, nikoga ne može počastiti. I obrnuto. Koga Allah počasti, nikoga ne može poniziti. Nemojte da ove dvije lekcije, da insan treba odvojiti od sebe, od svoga vremena, od svoga novca ako ima, da pomogne islam kroz pozivanje, kroz lijepu riječ, kroz bilo koju aktivnost da, da učiniš nešto za svoju vjeru. I druga stvar, istrpi svoje mogućnosti. Nemoj dozvoli da mi dođemo na sudnji dan, a da nismo uradili barem ono, ono što nam je gospodar dao mogućnost da uradi. Jel? Ja molim gospodara da nas pomogne u tome, ako Bog da, i da budemo od onih koji će zaista ove stvari ozbiljno razumijevati. ako nema nikakvih pitanja, da proučimo dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga belaja, molimo te najvećim imenom Tvojim. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas od džehennema i svakoga djela koji približava džehennem. Gospodaru naš počasti nas da poštujemo svoje roditelje. Gospodar naš počasti nas da poštujemo svoje supružnike. Gospodar naš Počasti nas da budemo od onih koji odgajaju svoju djecu na ljubav prema tebi. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš da budemo ustrajni u vjeri. Gospodaru naš pusti u naša srce uvjerenje da je nafaka od tebe pa da budu smirena. Gospodar, naš počast nas da razumijemo da naša djela niko drugi umjesto nas neće uraditi pa da se njima pozabavimo. Gospodar naš počasti nas svješću da nas ti vidiš u svakom trenutku našeg života pa da ne budemo na griju. Gospodaru naš počasti nas da se pripremamo za trenutak rastanka od ovoga svijeta i počasti nas da činimo dobro u svakom trenutku našega života. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru obskrbi umet Muhameda, gospodaru zaštiti umet Muhameda, gospodaru naš uputi umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas da budemo ustrajni u svakom dobru kojeg činimo i počasti nas da budemo od onih koji vole hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve salamun alel muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.